الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavate i salame. Donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Kao što smo prethodno najavili, inša Allahu ta'ala, u narednim predavanjima družit ćemo se sa izrazito korisnim dijelom šeha imama Mujaddida Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahimahullah koji nosi naziv Thalathatul usuli wa letuha tri osnovna temelja i njihovi dokazi. Ovo dijelo tri temelja je šeh rahimahullahu ta'ala šeh Muhammed ibn Abdul Wahab napisao običnom narodu kako bi se podučili najosnovnijim i najbitnijim pitanjima koja mora poznavati svaki musliman o svojoj vjeri. I ovo djelo još od vremena kada ga je šeheh Rahimahullah napisao, pa sve do dana današnjeg izučava se na predavanjima, u školama, na seminarima diljem islamskog ummeta. Što upućuje na to da je, a Allah najbolje zna, Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo od šeha i u njemu dao bereketa i hajra. I spomenuli smo da je prevedeno na najpoznatije svjetske jezike zbog njegove bitnosti za svakog muslimana. I u njemu šef Rahimahullah nije spomenuo ništa od sebe, nego sve što je spomenuo, spomenuo je sa dokazom ili iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ili iz sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili bi pak spomenuo govor nekog od islamskih učenjaka. I šeheh je u ovoj poslanici, ovom dijelu, pomenuo kao što smo na to ukazali 60 dokaza iz Kur'ana i Sunneta. 60 dokaza iz Kur'ana i Sunneta. I na nekoliko mjesta spomenuo je samo govor islamski učenjak. Što znači da je ono što je spomenuo ovoj poslanici, ovoj risali, zasnovano na Kur'anu i Sunnetu. A ono što je zasnovano na Kur'anu i Sunnetu je istina u koju nema sumnji. I obaveza je u to vjerovati i po tome raditi. Šejh Rahimahullah nekoliko puta je napisao ovu poslanicu. I zato postoji nekoliko verzija iste ove poslanice, među kojima postoje određena odstupanja koja nisu suštinske bitnosti. Dakle, u nekim verzijama imaju, nalaze se dodaci koji se ne nalaze u drugim verzijama. Ono što je poznato od tih verzija dijela tri temelja su četiri verzije koje je spomenuo šeha Abdurrahman ibn Qasim u poznatoj enciklopediji, fetvi i poslanica leme Nežida. A kada kažemo lema Nežida, to se odnosi na šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba i one koji su došli nakon njega od njegovih sinova, unuka i učenika. Što znači da je šeh ovom dijelu podučavao svoje učenike i one koji su mu dolazili poznanje. I više puta je pisao ovo djelo zbog njegove bitnosti. Nekada zato što nije kod sebe imao originalnu prvobitnu verziju koju je napisao, pa iz pamćenja napiše ponovo ovo djelo. Ali glavna tematika na čemu je zasnovano ovo djelo su tri temelja. Šta znači tri temelja? Saratetul usul. Tri temelja to su tri pitanja o kojima će svaki musliman biti pitan ili svaki čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur. A koja su to tri pitanja? To je ono što se navodi u hadithu Al-Bara ibn Azib radijallahu anhu, kojeg su zabilježili imam Ebu Davud, Ahmed i drugi, da kada čovjek umre i bude spušten u kabur, dođu mu dva meleka. Jedan sa jedne strane, a drugi sa druge. I postavljaju mu tri pitanja. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik. To su tri temelja. Kad kažemo poslanica tri temelja, to se odnosi na ova tri temelja. Ko je tvoj gospodar? Spoznaja uzvišenog Allaha. Koja je tvoja vjera? spoznaja dini Islama i ko je tvoj poslanik? Spoznaja našeg poslanika, posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi Ovo djelo na arapskom jeziku se zove Thalathatul usul, a u nekim verzijama kaže se El usulu thalatha, al usulu thalatha. Ima isto značenje, ali u većini verzija se na arapskom naziva Thalathatul usul, sa genitivnom vezom. Thalathatul usuli, dok kao što smo rekli, u nekim verzijama ili neki islamski učenjaci nazivaju ga al usulu thalatha. Nema jasnog dokaza koji upućuje da je šeh nazvao ovo djelo prvim ili drugim nazivom. Tako da je teško tvrditi koji naziv je originalni. I kao što smo rekli, ima isto značenje. Tako da nije od neke velike bitnosti poznavanja toga. Zatim kaže šeh wa letuha, Tri temelja i njihovi dokazi. Time i šareti ukazuje na to da ova vjera je zasnovana na dokazima. Da ova vjera je zasnovana na dokazima. Na kojim dokazima? Filozofiji, apologetici, na bajkama, na snovima, na pričama, hičajama, ne. Na dokazima iz Kur'ana i Sunneta i na dokazima iz iđma'a, konsenzusa islamskih učenjaka, a to je ono na čemu su se ujedine mučtehidi u ovom umetu, bez razilaženja, u jednom vremenu. I to je dokaz u šerijetu, zato što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da se ovaj umet neće ujediniti na zabludi. Pa ono pitanje o kojem se postigne iđma konsenzus islamskih učenjaka, to je dokaz u šerijetu. I također četvrta vrsta dokaza u šerijatu po pitanju koje su složni islamski učenjaci ehli sunnata wal džemata, jeste el qiyas, analogija. Ali se ovdje misli na ispravnu analogiju. Analogija ispravna, a ne ona koja je suprotna Kur'anu i sunnetu. Jer ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu ne naziva se analogijom, nego kontriranjem i suprostavljanjem Kur'anu i sunnetu. Primjer analogije je kada kažemo da je alkohol zabranjen. Na osnovu toga kažemo da je zabranjeno i sve ostalo što ima isto dejstvo kao alkohol. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zabranio vino koje se pravi od grožđa, kažemo da svako drugo opojno piće koje ima isto dejstvo kao vino je zabranjeno. I to je analogija. Ali nije analogija da kažemo zabranjeno je piti sok od grođa zato što je Allah zabranio vino u Koranu. Zbog čega? Zato što je to neispravna analogija. Pogrešno poređenje. Jer je Allah zabranio alkohol zbog dejstva koje ima opojnog, a ne zato što je od grođa napravljeno. Tako da je ovo neispravna. Naveli smo primjer ispravne i neispravne analogije. Ili kažemo, ako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku da kaže svojim roditeljima uf, ono što je veće od toga je preče da bude zabranjeno. Zabranjeno je da udariš roditelja, zabranjeno je da ubiješ roditelja, zabranjeno je sve ono što je gore od toga. Šta je dokaz za to? Zato što je Allah zabranio da se kaže roditeljima uf. Znači ono što je veće od toga je zabranjeno analogijom. Ali smo rekli kada kažemo analogija, to se odnosi na ispravnu analogiju koja ispunjava svoje uslove, uslove ispravnosti, a ne bilo koja analogija. I zato nema analogije kada je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom. Nema analogije ako imamo hadith koji nam nešto zabranjuje i onda mi koristimo analogiju ili hadith koji nam nešto naređuje. Dakle, to su dokazi dokazi u šerijetu. Rahimahullah nazvao je ovu poslanicu tri osnovna temelja i njihovi dokazi. A temelj je ono na čemu se gradi građevina. Bez temelja nema građevine. Ili građevina kada se napravi bez temelja nije stabilna građevina. Nije stabilna građevina i ne može dugo opstati. I zato je bitan dobar temelj da bi građevina bila čvrsta i stabilna. I temelji nisu svi iste bitnosti. Neki temelj, ako strušiš, strušit će se čitava građevina. A drugi temelj, možda će se samo poljurati građevina, ali neće se strušiti. Ovdje kažemo tri osnovna temelja, što znači da je ovdje riječ o najbitnijim temeljima. Ne bilo koji temelj. Ima temelja koji su bitni, ali ako izostanu, neće se strušiti građevina. Biće poljuljana, biće E, manjkava, ali neće se srušiti. A osnovni temelj je ono bez čega nema građevine, ne može se potići. A ta tri osnovna temelja, kao što smo rekli, su spoznaja uzvišenog Allaha, gospodara, i spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika koji nam je poslan, alihi salatu wasalam. Sa dokazima. Šeh Rahimahullah započeo je ovu poslanicu sa tri kratka savjeta koja je započeo sa riječima Elem, znaj. I ove tri uvodne poslanice neki islamski učenjaci poput šeha Abdurrahmana ibn Qasima i šeha Allahin Džibrina kažu da u osnovi nisu od ove poslanice, nego da ova poslanica počinje od riječi autora kada ti se kaže koja su tri temelja koja je obavezan svaki čovjek poznavati, reci spoznaja Allaha, spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika sallallahu alejhi sa dokazim. Dok ove tri poslanice koje su ili tri kratka savjeta koja je spomenuo u uvodu kažu da su, da su dodate od strane njegovih učenika. Ne kao govor njihov, to je govor šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba, ali nije bio sastavljen u ovoj poslanci. Nego su dodali zbog bitnosti tog govora i bitnosti poznavanja ovih pravila, pridodali su to poslanci tri temelja. Dok Drugi islamski učenjaci kažu ne, šeh je ciljao da ove tri Kratke poslanice budu u ovom dijelu tri temelja kao uvod, kao predgovor. Allah najbolje zna. Ono što je poznato i što je rasprostranjeno među ljudima u štampanim verzijama ovog dijela jeste da se spominju ove tri poslanice na početku ovog dijela. Allah najbolje zna. Dakle, neki kažu da je to uzeto iz drugih poslanica šehovih pa spomenuto u uvodu. Kao njegov govor, ne govor nekog drugog. To je njegov govor, ali u osnovi nije bio dio ove poslanice pa je pridodato. Drugi kažu ne, tako je nađeno u manuskriptima, u prijepisima ovog dijela koja se prenosi od šeha i tako je spomenuto što znači da je šeh ciljao da spomene ova tri e, uvodna govora ili tri uvodna savjeta kao uvod u ovo dijelo tri temelja. Allah najbolje zna. Prvu poslanicu koju je šeh spomenuo su četiri pitanja, poznata kao četiri pitanja. Kaže šeh Rahimahullah početku ovog dijela Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milosnog milostivo Započeo je ovo djelo sa bismilom. Kada kažemo bismila, to se odnosi na ove riječi. Bismillahirrahmanirrahim. To je skraćenica. Kaže se na arapskom besmela. Kod nas se kaže bismila. To su ove riječi Bismillahirrahmanirrahim. Spomenuo je bismilu u uvod ovog djela ugledajući se u tome na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu koja je započeta sa bismilom. Sura Al-Fatiha kako počinje hađija? Bismillahirrahmanirrahim. I sve ostale sure započete su sa Bismilom. Osim jedne sure, a to je sura teube. Islamski učenjaci jednoglasni su da je bismila dio ajeta jedne sure, a to je sura An-Naml. Kada je Suleiman a.s. poslao pismo Belkisi, قالت يا أيها الملأ إني inni إلي كتاب كريم Kerim من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني Reče Belkisa, o velikaši, uglednici iz mog naroda, meni je dostavljena plemenita knjiga. Zaista je ona od Sulejmana i u njoj je zapisano Bismillahirrahmanirrahim. U ima Allaha svemilosnog milostivog Alla ta'nu alejja wa atuni muslimin. Nemojte se oholiti predavnom i dođite mi pokorni kao muslimani. Suleiman ali sam poslao pismo Belkisi. Ovdje se spominje Bismila kao dio ovog ajeta. To nema razilaženje među lemom da je Bismila dio Kur'ana u ovom ajetu. Spomenuta je Bismila. Ali da li je Bismila prvi ajet svake sure, osim sura Teuba ili ne, o tome postoji razilaženje među lemom. Da li je prvi ajet sura El Fatiha, o tome postoji razilaženje među lemom. Dio učenjaka kaže kaže Bismillah je prvi ajet od sedam ajeta i sura El Fatiha. A zadnja dva ajeta su jedan ajet po njima. Dok oni koji kažu Bismillah nije prvi ajet sura Al-Fatiha, dijele je zadnji ajet sura Al-Fatiha na dva dijela. Što znači da sura Al-Fatiha ima sedam ajeta bez razilaženja, ali lema se razilazi da li je Bismila prvi ajet, a zadnji ajet dva ajeta, ili Bismila nije prvi ajet, a zadnji ajet su dva ajeta. Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje i bliže istini jeste da Bismila nije prvi ajet sura Al-Fatiha. Da nije prvi ajet sura Al-Fatiha. Šta je dokaz za to? Najjači dokaz, kako kaže Imam Al-Qurtubi, najjači dokaz da Bismila Bismila nije prvi ajet sura El Fatiha, jeste to što se ulema razilazi o tom. Jer ulema se ne razilazi, po pitanju Kur'ana. I najjači dokaz da Bismila nije prvi ajet i sura El Fatiha, jeste što se ulema razilazi je li ili nije. Da li je ajet ili ne. Što znači da nije ajet. Jer se po ostalim ajetima, ostalim ajetima iz Kur'ana nema razilaženja. I Allah najbolje zna da je to ispravnije. I prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala spustio je bismilu kako bi napravio razliku između sura. To jest da bismila bude zasebni ajet na početku svake sure. Što znači bismila je ajet, ali zasebni. Nije dio sure, nego prvi ajet na početku svake sure je zasebni koji je odvojen od, sure. Koji je odvojen od sure. Osim sure et Kažu neki mufessiri da sura at nije započeta sa bismilom zato što se u njoj ne govori o milosti, nego govori o borbi, o ratu. A šta znači bismila u ime Allaha milostivog sad nema tu nema milosti. To su propisi koji su vezani za džihad, borbu na Allahom putu. A drugi kažu da je osnovi sura at nastavak sure Al-Anfal tako da je Bismila spomenuta na početku sura Al-Anfal koja također govori o propisima rata, ratnom plenu, pa je Teuba samo nastavak te sure. Dvije odvojene sure, ali nastavlja se ista tema iz sure Al-Anfal. Kao da su dvije sure zajedno. Što znači da nema potrebe da se spomene bismila ili je spomenuta prije toga na početku sura Enfal. Allah najbolje zna. Ono što je zapisano u mushafima koji su do nas došli od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, u njima se ne nalazi bismila na početku sura Zbog čega? Allah najbolje zna. Ovo sve što smo spomenuli to su samo nagađanja i pretpostavke. Nemamo jasnog dokaza, argumenta zbog čega se ne spominje bismila. Dakle, kao rezime možemo spomenuti da bismila je kuranski ajet, ali nije prvi ajet svake sure, nego odvojeni ajet kojeg je Allah objavio da se prouči na početku svake sure. I šeheh Rahimahullah spominjući bismilu na početku ovog dijela, ugleda se na Kur'an u kojim je svaka sura, osim sura tebe započeta sa bisminom. Također, ugleda se u tome na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je započinjao svoja pisma koja bi slao kraljevima, vladarima, velikanima sa bisminom. Slanik sallallahu alaihi sedam kada bi slao svoja pisma u kojima bi pozivao vladare u islam, započinjao bi ta svoja pisma sa bisminom. Također i njegovi ashabi su od njega preuzeli taj sunnet i započinjali bi svoja pisma sa bismilom, kao što se navodi u pismu kojeg je Ebu Bekir radijallahu anhu poslao, u kojem navodi šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavezao od imetka na koji se daje zekat. I kao što smo vidjeli u događaju između Belkise i Sulejmana a.s. da je to bila praksa i prijašnjih poslanika. Jer vidimo da je Sulejman a.s. započeo svoje pismo Belkisi sa bisminu I kažu neki u fesiri, Allah najbolje zna da je Sulejman alejhi selam preuzeo taj običaj, praksu od poslanika koji su bili prije njega. Što znači da je započinjanje pisma, dijela, pisanje sa bismilom sunnet Allahovi poslanika i vjerovjesnika i sunnet ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi I to je bio običaj islamskih učenjaka. Kada bi započinjali svoja djela, započinjali bi ih sa bismilom. Kao što je to radio imam Buhari, Ebu Davud, Tirmidi i drugi islamski učenjaci. A što se tiče haditha koji je zabilježio imam Al-Khatib Al-Baghdadi u svom dijelu al li wa adabi samir, lance prenoslaca od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kullu amnin di badin, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. U drugom rivajetu, fahuwa al-aqta' Kaže, svako bitno djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno prekinuto, ovaj hadith nije vjerodostojan. Ovaj hadith nije vjerodostojan. Nego, kao što smo spomenuli, započinje se sa bismilom, ugledajući se u tome na Allahovu knjigu i na sunet Allahov poslanika sallallahu A ovaj hadith, svako djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno, nije vjerodostojan. Neki islamski učenjaci, pored bismile, spominju i hamdalu. Hamdala je zahvala Allahu kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ugledajući se u tome na Kur'an također, kojim je prva sura započeta nakon Bismile je spomenuto Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Također, oslanjajući se u tome i na hadith kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu sa vjerodostojnim lance prenoslaca, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam podučavao ashabe govoru prilikom potrebe, u uvodnom govoru kada imaju potrebu da se obrate prilikom braka i tome slično, inna alhamdulillah, nehmeduhu, wa nasta'inuhu wa Zahvala potpuna pripada Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i od njega oprost za grijehe molimo. I do kraja poznatog govora, koji se citira često na hutbama, petkom, Dakle, neki islamski učenjaci oslanjaju se na ovaj hadis i započinju svoje djela pored bismine sa hamdanom. Također neki dodaju nakon toga i salavate na poslanika sallallahu alaihi U tome ima ima širine. Dakle, u tome ima širine, nije zabranjeno, sve je to od hajra i, i korisno i u tome je nagrada, ali ono što je preneseno u sunnetu poslanika sallallahu ve sellem jeste da je započinjao svoja pisma sa bismilom samo. Kada je u pitanju pisani govor, a kada je u pitanju govor jezikom, započinjao bi ga kao što se navodi u mnogim predajama sa zahvalom Allahu. Ne bi spominjao bismilu. Što znači kada se piše djelo, započinješ sa bismilom. A kada držiš govor, želi se obratiti, kome započinješ sa zahvalom Allahu. To bi bilo najbliže sunnetu, ali kažem, ako bi čovjek započeo govor jezikom sa bismilom, a pisani govor sa hamdalom ispravno je, nije pokuđeno, nije zabranjeno. Jedno i drugo je ispravno, samo je riječ o tome šta je bolje. Kaže Bismillah u ime Allaha. U ime Allaha šta? U ime Allaha radim, u ime Allaha čitam, u ime Allaha učim. Dakle, shodno onome zbog čega se spominje Bismila. Kada se spomene na početku djela, onaj koji piše spomene Bismilu, cilja sa tim u ime Allaha, pišem ovaj govor. Onaj koji čita u ime Allaha, čitam ovo djelo. Kada jedeš, kaži Bismila u ime Allaha, jedem i tako dalje. Allah Bismillah, u ime Allaha. Allah je ime jedinog ispravnog Boga, jedino pravo istinsko božanstvo, njegovo ime je Allah, lično ime, koje, kako kažu neki učenjaci, u osnovi je izvedenca iz riječi al-ilah, znači pravi Bog. Onaj koga srca veličaju i pokoravaju mu se i obožavaju. I Allah subhanahu wa ta'ala je ime koje upućuje na sva druga Allahova imena. Ili direktno, ili za sobom povlači značenje svih tih imena, svih drugih Allahovih imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahman, Ar-Rahim. Zatim kaže Ar-Rahman, onaj koji je mnogo milosti i onaj koji je posebno milosti, koji daje svoju milost, kazuje svoju milost. Ovo su dva imena, kako kaže Ibn Abbas, kako je zabilježio imam At-Tabari u svom tefsiru, jer lance prenoslaca od Ibn Abbasa, da je rekao ova dva imena Allahova, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kaže dva blaga nježna Allahova imena, jedno je blaže i nježnije od drugog. A pravilo je u arapskom jeziku da riječ kada ima više harfova nosi više značenja. Koje je oblik riječi veći, veće je značenje. Ovdje kaže Ar-Rahman, to je u pojačanom obliku u arapskom jeziku. Što znači onaj koji je puno milostiv. Kada kaže za nekog da je šeb'an, u istom obliku kažeš sit, mnogo sit. Al-Farhan, onaj koji je mnogo radostan, vesel. Gadban, onaj koji je mnogo srdit. Kažeš gadib, onaj koji je srdit, ali gadban onaj koji je puno srdit. Tako isto ovdje ar-Rahman onaj koji je mnogo milosti. I to upućuje na svojstvo njegove milosti. Da je Allah opisan, subhanahu wa ta'ala, svojstvom milosti. Onako kako dolikuje njegovoj veličanstvenosti, njegovoj potpunosti, njegovoj uzvišenosti i savršenstvu. Ar-Rahim onaj koji je posebno milostiv, koji ukazuje svoju milost. Prvo ime Ar-Rahman ne ukazuje na tragove Allahove milosti, nego kaže Allah je onaj koji je milostiv, mnogo. A Ar-Rahim ukazuje na tragove Allahove milosti, da, on, da je on onaj koji daje svoju milost. mu'min rahima. On je prema vjernicima posebno milosti. Dakle, ova dva imena upućuju na Allahovu milost. Ova dva imena upućuju na veliku Allahovu milost. To je značenje Bismillahirrahmanirrahim. Zatim kaže šeh u ovoj poslanici, prvoj koju je spomenuo u uvodu ovog dijela tri temelja, pročitat ćemo ovaj uvodni govor ili ovu uvodnu poslancu četiri ova pitanja, a nakon toga ćemo prijeći na komentar. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, sve milosti Znaj Allah se smilovao da nam je obaveza vađib naučiti četiri stvari. Prva, znanje ili, a to je spoznaja uzvišenog Allaha, spoznaja njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i spoznaje vjere Islama s dokazom. Druga, rad u tome, amel. Treća, pozivanje dava tome. Četvrta, strpljivost, saburno po u tome. Dokaz za navedeno su Allahove riječi. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر تقوم برمنا vremena čovjek je doista na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura El Asr. Šafija Rahimehullah je rekao da Allah nije spustio dokaza protiv svojih stvorenja osim ove sure, bila bi im dovoljna. A Buhari, Rahimehullah, je rekao, poglavlje o znanju prije riječi i djela, a dokaz su zato riječi uzvišenog. Fa'alim ennehu la ilaha Znaj da nema Boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe. Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela. Dakle, ovo je ta kratka poslanica sa kojom je započeo šeh ovo djelo tri temelja, u kojoj, kaže I'lam rahimaka Allah. Znaj, Allah ti se smilovao. Ennehu jeđivu alejna ta'allumu arba'i mesail. Da nam je obaveza, vađib, naučiti četiri pitanja, četiri stvari. Šijeh Rahimahullah započeo ovu poslancu riječima I'lam, znaj, da bi privukao pažnju onih kojima se obraća. Znaj, što znači ovo što ću ti reći je bitno. Pripazi, na ono što ću ti reći. Obrati pažnju, skoncentriši se, zapamti ovo što ću ti reći. Kaže znaj. Zatim nakon toga kaže rahimak Allah. Allah ti se smilovao. Allah ti se smilovao. Dovi za onoga kome se obraća. U čemu je šehov na prvom mjestu edeb prilikom podučavanja. Podučava uz milost. A to je ono što je obaveza. Jer znanje bez milosti je nerijed na dunjavku. Nerijed na zemlji. Znanje koje nije zasnovano na milosti i na pravdi je nepravda, zulum, nered na zemlji. I zato Allah tebaraka wa ta'ala poslao je svog poslanika sallallahu alaihi sallam kao milost svim svjetovima da ih poduči uz milost. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Milostivi Kur'anu podučava. Započeo je sa svojstvo milosti, a nakon toga kaže podučava Kur'an. Dakle, to je osnovno svojstvo koje mora da se nađe kod onog koji podučava znanju i kod onog koji uči znanje. A to je milost. To je milost. Jer ako izostane milost prilikom podučavanja, to znanje nije korisno znanje i neće uroditi plodom. Pa kaže šeheh, znaj Allah ti se smilovao. Dovi za onog koga podučava, da mu se Allah smiluje. Jer ako mu se Allah smiluje, ako mu ukabuli Allah te ta'ala ovu domu od tragova Allahove milosti jeste da uzdigne od njega džehl, neznanje. A svaki belaj koji čovjeka zadesi, sebe sebe toga je ili džehl, neznanje ili sređenje strasti. I zato prvo što čovjek mora od sebe da ostrani od svojstava i osobina koje su loše jeste džehl neznanje. To je prvo što čovjek mora od sebe da ostrani. Svaki musliman, džehl neznanje. Jer to je sebe svih problema i belaja kod njega lično i kod ostalih. Kaže Allah ti se smilovao. Dovi za onog kome se obraća. I svakog onog koji čita ovo djelo. Zaista lijepo za pročitat. Kada počinješ čitati djelo kaže znaj Allah ti se smilovao. Odma mu daje do znanja da mu nije neprijatelj. Onaj ko čita djelo ne želim ti ništa loše, ne želim ti zlo, nisam ti neprijatelj, želim ti dobro, želim da ti se Allah smiluje. Jer može nešto bolje od toga biti. I tako svako onaj koji podučava, koji prenosi znanje drugima, mora svoje znanje da zasnuje na milosti. Mora da znanje dostavi uz milost. To je svojstvo sljedbenika sunneta. Da podučavaju istini, kako kaže sami islami i mije, i milostivi su prema stvorenjima. Nisu oholi, nisu osori, ne čine nepravdu drugima, nego su milostivi i pravedni. Svakom daju njegovo pravo koje mu pripada i svakog stavljaju na stepen ih zaslužuje. Ennehu alina, da nam je obaveza, vađib. A vađib je kod učenjaka fikske terminologije ono za što će čovjek biti nagrađen ako uradi, a bit će kažnjen ako ostavi. Ono što je svako obavezan da uradi. Ako to uradiš imaš nagradu, ako ne uradiš bit ćeš kažnjen. To je vađib. Ennehu jeđibu alejna, da nam je obaveza svima vađim, Ovdje se misli na vađim koji je vađim svakom pojedincu. Ne misli se na vađim koji je kifaje, to jest fart kifaje. Ono što ako jedna skupina umeta uradi, skinuli su odgovornost sa druge skupine umeta. Ne, nego se misli da je obaveza svakom pojedincu, pojedinačno, svakom muškarcu i ženi, starom i mladom, zdravom i bolesnom, bijelom i crnom, bogatom i siromašnom, svakom pojedincu, naučiti ova četiri pitanja. Prvo što je šest spomenuo jeste al-ilm, znanje, ilum. Onda tumači šta znači znanje, kaže ovo ma'rifetu Allah, wa wa dini bil A to je spoznaja Allaha i spoznaja njegovog poslanika, vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, i spoznaja dini islama sa dokazima. I ovdje je šeheh ukratko spomenuo ono što je glavna tema ove poslanice ili ovog dela tri temelja. Spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja vjere Islama. Uz dokaze. To je znanje, šerijatsko, vjersko znanje. Ne misli se na dunjaločko znanje. Ne misli se na znanje o kosmosu, na znanje o prirodi, na znanje o medicini i tome slično. Nego se misli na znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje koje nas približava uzvišenom Allahu. Kaže, prvo što smo dužni da naučimo jeste znanje. Jer prvo što smo dužni da uradimo jeste da se podučimo. Kojem znanju? Kaže ma'rifetullah. To je spoznaja Allaha. Da spoznaš uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je tvoj gospodar? Njegova uzvišena svojstva i lijepa imena. Da spoznaš svog gospodara sa njegovim svojstvima i imenima. Da spoznaš da je on subhanahu wa ta'ala jedino istinsko pravo božanstvo koje je obaveza obožavati, slaviti, veličati i badet mu činiti. I da je neispravno obožavati ikoga drugog mimo njega subhanahu wa ta'ala. Da spoznaš da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski vladar svega što postoji. Da je on taj koji daje život i život uzima, onaj od koga je obskrba, onaj koji spušta kišu, koji stvara i rastvara, onaj kome pripada naredba, onaj koji naređuje i propisuje, koji naređuje i zabranjuje da spoznaš njegovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ko je on? Kako se zove? Njegova svojstva kojima se odlikovao. Da spoznaš njegov sunnet, praksu, njegovu uputu. A u spoznaju poslanika sallallahu alihi wasalam ulazi i da spoznaš njegove ashabe. Jer se oni najviše družili sa njim i najviše od njega znanja prenijeli. Da spoznaš vjeru sa kojom je došao, a u to ulazi spoznaja ruknova Islama, da spoznaš dva šehadeta i značenje dva šehadeta, da spoznaš namaz i osnovne propise namaza, da spoznaš zekat, post, hač, najosnovnije propise Islama da spoznaš. Da spoznaš ruknove imana, vjerovanju Allaha, meleke, poslanike, knjige, sudnji dan, kader, kada je kader, Allahu odredbu. To je dakle spoznaj cjelokupnog Islama. Najbitnije što moraš da spoznaš od Islama. I kao što smo rekli, nisu svi ljudi na istom stepenu kada je u pitanju spoznaje ovih stvari, ovih pitanja. Neko je obaveza i to je osnova po pitanju svakog muslimana da nauči ono što je najosnovnije. Spozna ko je njegov gospodar, ko je njegov poslanik, osnovne propise islama, da spozna od propisa namaza onoliko koliko mu je dovoljno da njegov namaz bude ispravan. Da spozna od propisa zekata ono što mu je obaveza da zna da bi dao zekat, da ne bi upao u grijeh. Da spozna od propisa posta isto tako, od hađa, ako se bavi trgovinom, da nauči propise trgovine, da ne upada u haram. Ako želi da se oženi, da nauči propise ženitbe. Ako želi da dadne razvod, da nauči propise razvoda. Dakle, da nauči ono što je neophodno da poznaje od ovih propisa. I to je obaveza svakom muslimanu. A ono što je fard kifaje od ovih pitanja, to je ono čime se bave islamski učenjaci. A to je ulazak u detalje, spoznaja svih ovih pitanja sa svim argumentima. Dakle, nije svaki musliman obavezan da poznaje svaki šerijatski propis u detalje, nego je obaveza da poznaje osnovne propise. Dok islamski učenjaci, oni koji uče znanje, oni uče u detalje te propise. Što znači riječi autora, rahimahullah, znanje, a to je spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja dini islama sa dokazima, ulaze i učenjaci i oni koji nisu islamski učenjaci. Jedan dio se odnosi na ulemu, a jedan dio se odnosi na običan narod. Svako shodno svom stepenu. Dakle, da nauči svoju vjeru da se podučiš propisima vjeri. Šta je halal, šta je haram. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ističe na više mjesta vrijedno znanja i posebni stepen oni koji nose znanje. Kaže baraka wa ta'ala Kul hel jeste ladina ja'lamuna ladina la ja'lamun innama yatadhakkaru unul albab. Reci, to jest reci o Muhammede, prenesi svom ummetu, alihi salatu wassalam, da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Povuku će primiti samo oni koji imaju razuma, koji imaju pameti. Što znači da nisu isti. Onaj kome je Allah dao pamet i razum, on zna razliku između znanja i neznanja. Zna razliku između alima i džahila, između učenjaka i neznalce. Kao što zna razliku između dana i noći. Dok onaj koji nema razuma ili čiji razum je manjkav, on ne zna razliku. Za njega je učenjak i džahil na istom stepenu. Znanje i neznanje na istom stepenu. Nema razlike kod njega. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله أزدجي هنا كي vjeruju među i one kojima je dato znanje na deređe. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju. Samim tim što si povjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah uzdigne tvoj stepen. Ali kada uz vjerovanje još se podučiš znanju šerijatskom, Allah ti posebno uzdigne tvoju deređu. Što znači da Allah uzdiže stepen onih kojima je dao znanje nad onima koji su povjerovali. Oni koji su povjerovali uzdigao je njihov stepen nad onima koji su nevjernici, koji ne vjeruju. Ali oni kojima je dao znanje posebno je uzdigao nad onima koji vjeruju, ali im nije dato znanje. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Innama jahša Allaha min ibadihi ulema. Zaista se Allaha istinski boje od njegovih robova učenjaci ulema. Zbog čega? Zato što je, kao što smo rekli, džehel je sebeb svakog belaja i problema i grijeha. Neznanje. Neznanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nedovoljno znanje i nedovoljna spoznaja uzvišenog Allaha. Kada ne znaš Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva i osobine. Ne znaš da je on onaj koji žestoko kažnjava, onaj koji te prati, koji te vidi, koji motri ono, na ono što ti radiš, koji može uzeti tvoju dušu u svakom trenutku, koji može okrenuti tvoje srce sa pravog puta. Ako nisi dovoljno svjestan toga, upašćeš u grijeh. Zato je džahil, možda on to teoretski zna, ali kada upadne u grijeh, to je dokaz da je džahil neznalice. Innama teubetu ala Allahi lilladina ja'maluna su'a bi džahale. Kaže, Allah će primiti pokajanje od onih koji rade grijehe iz neznanja, iz džahla. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu i drugi ashabi, svako onaj ko učini grijeh prema Allahu on je džahil. Svako onaj ko učini grijeh prema Allahu on je džahil. Zato što nije spoznao Allaha onako kako treba. Ne veliča Allaha istinski. Jer da je spoznao istinski Allaha ne bi upao u grijeh. Zato kaže Allah zaista se Allaha najviše boje od njegovih robova učenjaci. Zato što su oni najudaljeniji od neznanja, od džehla. I zato se najviše Allaha boji. Što čovjek više zna i radi po tome, o Allahu subhanahu i njegov vjeri, više ga se boji i bliži mu je. Što manje zna, udaljeniji od uzvišenog Allaha i manje ga se boji. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi ističe vrijednost znanja i oni koji nose znanje u mnogim hadithima, kao hadith kojeg zabilježi imam Bukhari muslim od e, Muavije radijallahu anhu, Muavije ibn Abi Sufjana, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men yuridi Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Onaj kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjeri. Poduči ga propisima vjere. Što znači da onaj kome Allah ne želi dobro, ostavi ga neznalcu. Kada vidiš čovjeka da luta u neznanju, ne zna se ponašati, upada u grijehe, zna da mu Allah ne želi dobro. Kada vidiš čovjeka da radi po znanju, da ga Allah podučio, da se brine o tome da nauči, posjećuje predavanja, uči, zapisuje, traga, pita, ispituje, trudi se da nauči, da radi po tome, znaj da mu Allah želi dobro. Jer suprotno razumijevanje haditha ukazuje na to da onaj kome Allah ne želi dobro ostavi ga neznalcu. Ostavi ga neznalcu, da luta u svom neznanju. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što zabilježi imam Buhari od Osmana radijallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji od vas oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju Kur'an. U poznatom hadisu kod Ebu Davuda, e, Tirmizi, imama Ahmeda i drugi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Onaj ko krene putem na kojem traga uči znanje, traga za znanjem, Allah će mu zbog tog puta lakšati put do dženneta. Fadlu l'alimi ala l'abidi ke fadli l'kamari ala sairi Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezdama, onako kako vidimo na nebesima. Mjesec je daleko veći od zvijezda. Wa inna l'alima la yastaghfiru lehu man fi wal-ard, hatta l'hitanu fi Zaista za učenjaka traži oprosta sve ono što je na nebesima i na zemlji. Čak i ribe u moru. li ilmi Zaista meleci pružaju svoja krila iz radosti, zbog zadovoljstva pred onim koji uči znanje zbog onog što on radi, zbog, zbog njegovog učenja znanja. Prostiru, pružaju svoje krila pred njim. Vojnele, ulema, varatetu l'ambija. I zaista su učenjaci, nasljednici vjerovjesnika. Vojnele, ambija, lem ju varlithu dinaran, vala dirhama. Zaista vjerovjesnici nisu ostavili iza sebe u nasljeđe i dinara ni dirhem. Wa innama varnatu l'ilm, fe man akadahu akada wafir. Nego su ostavili u nasljeđe znanje, pa onaj ko se privati znanja, takav je uzeo najveći udio, takav se prihvatio za najbolji i najveći udio u njihovom nasljedstvu. Poslanici, im salatu wasalam, nisu za sebe ostavljali imetak, dinare, dirheme, blago, kuće, dvorove, kule, nego su iza sebe ostavili znanje. To je ono čime se bavili čitav život. Podučavali, prenosili znanje od uzvišenog Allaha subhanahu I to je njihovo nasljedstvo. I onaj ko uči znanje, takav uzima miras i poslanika i vjerovjesnika. حديث أبو هريرة رضي الله عنه kod imama muslima u sahihu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam men seleka tariqan yatlubu fihi ilman seleka Allahu bihi tariqan ila dženne onaj ko krene putem na kojem uči znanje Allah će njega usmjeriti ka putem koji vodi u džennet zatim kaže poslanik sallallahu alaihi sallam وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة i neće se okupiti narod u kući od Allahovih kuća učeći Allahovu knjigu i izučavajući je međusobno, podučavajući se propisima Kur'ana, a u značenje toga ulazi i učenje izučavanja sunneta i sve ono što je izvedeno iz Kur'ana i sunneta i što nam olakšava razumijevanje Kur'ana i sunneta, illa nezalat alihimu sakina, a da se na njih neće spustiti smiraj. Wa gašijet ar-rahma, i da ih neće obuhvati Allahova milost. Wa haffet al-malaika, i da im meleci svojim krilima neće okružiti. Wa dekara Allahu fi inde. I Allah će ispomenuti kod onih koji su blizu njega u uzvišenom društvu, odabranom društvu meleka. Velika počast i velika nagrada za onog koji uči znanje. I ovdje, je salatu wasalam, nije rekao onaj ko nauči znanje, nego onaj koji krene putem znanja. Što znači, nije uslov da bi postigao ovu nagradu da nauči znanje. Dovoljno je da učiš, da se trudiš, da pokušavaš naučiti, da te Allah usmjeri zbog toga putem koji vodi ka Što je velika počast i velika nagrada i odlika za one koji krenu tim putem. I ovdje se ne misli na onog koji krene da studira negdje na nekom islamskom fakultetu i tako dalje i tako dalje. Ne. Svaki musliman koji uči znanje, prisustuje predavanjima, halkama gdje se izučava znanje, na njega se odnose ovi ajti hadithi. Što više znaš, više vrijediš kod uzvišenog Allaha. Što više učiš i radiš po tom znanju, bliži si džennetu. Iako možda nisi od islamskih učenjaka, nisi od onih koji imaju sposobnost da izdaju fece i da pišu knjige i komentaršu knjige haditha i tefsira ali si musliman koji se podučava, koji uči svoju vjeru, koji se trudi da nauči što više Korana i Sunneta i da radi po tome, inša Allah ta'ala ulaziš u značenje ovih ajeta i haditha. I ovdje napominjemo, i sad ćemo završiti, da sve ovo što smo rekli o vrijednosti znanja, to se odnosi na one koji rade po znanju. Na znanje koje se uči da bi se radilo po njemu. Ne znanje samo kao informacije, niti znanje koje se uči zbog diploma, da bi čovjek mahao svojom diplomom ili da bi se negdje zaposlio. Hadithu koji je zabilježi ima Ebu Davud od Ebu Hurere radijallahu anhu. Dobrim lancem prenosilaca kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا len jeđid arfel dženneti jevmel qiyame. Onaj ko bude učio znanje, koje se uči zbog Allahovog lica, misli se na šerijatsko znanje, znanje Allahove vjere, propisa Allahove vjere. Mimma yubtaga bihi wajhullah. Znanje sa kojim se želi postići Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo. La yatlubuhu illa li aradi min ad-dunya. Ne uči to znanje osim zbog neke dunjalučke koristi. Len yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Taj neće osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. Neće osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. U drugim predajama se spominje da miris dženeta se osjeti na 40 godina hoda. Znači neće primirisati džennetu. Jer ovo znanje se ne uči zbog dunjavačkih koristi. Ovo je znanje plemenito, uzvišeno. Neće ga postići osim oni koji su plemeniti i oni koji su uzvišeni ambicija, koji su iskreni u svom znanju. I uče je to znanje zbog Allaha i da bi radili po njemu, a ne da bi se hvalili sa tim znanjem i Allah subhanahu wa ta'ala one koji imaju znanje a ne rade po znanju opisao je najgorijim opisima u Koranu u usporedio ih je sa dvije najmizernije životinje, a to su magarac i pas. Kao što ćemo spomenuti inšallah ta'ala sljedećeg predavanja. Što znači da ovo znanje o kojem mi govorimo je znanje koje se uči iskreno i po kojem se radi. Ne samo informacije, opštana obrazba, informacije, podaci i tako dalje. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koje je prokleo do sudnjeg dana, su oni koji su imali znanje, a nisu radili po njemu. al A to su jevrijeji kojima je Allah, židovi kojima je Allah slao poslanike i vjerovjesnike, ali oni su ih ubijali i prkosili Allah subhanahu wa ta'ala i radili suprotno znanju. Pa se Allah nasrdio na njih i proklio ih. Kao što je pogrešno i raditi bez znanja. Jer onaj ko radi, a nije se prije toga podučio znanju, takav će skrenuti u zabludu onaj koji zna, a ne radi po znanju, na takvog se Allah rasrdio. Ostaje samo jedan pravi put, a to je da učiš i da radiš po tom znanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče šerijatsko znanje iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas poduči ispravnom znanju i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji rade onome što je najbolje, od onog što su čuli i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se okupljaju na mjestima gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu u odabranom društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, sa šehidima i dobrim, a divno li je to društvo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije, da nam se smiluje. Allah najbolje zna, salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodcu i sve plemenite Naša posljedna dova alhamdulillahi rabbil alamin.